nechceme. Židov, židov, židov tu nechceme. Zároba Hitlera, to ste boli krotky On vám nechal ostriať vaše kosie priatky. Prečeneme vás do vínom a bude vás strieľať. A tak s miestou Dávidovou chodte do prdele. Židov, židov, židov tu nechceme. Židov, židov, židov tu nechceme. Európa, tá vám bola vždycky trňom Do otvorenej nenávisti zostáva rokov. pre vás po mínom a bude vás kvele. A tak s hviezdou Dávidovou chodte do prdele. Židov, židov, židov, tu nechceme. Židov, židov, židov, tu nechceme. Volba Hitlera, to ste boli kroky. On vám nechal ostrihať vaše kusy brátky. Priženieme vás po mínom a bude vás kvele. A tak s hviezdou Dávidovou chodte do prdele. Židov, go.